Kemudian yang kedua adalah jihad yang hujum. Jihad menyerang. Jihad menyerang. Jihad menyerang itu tidak disyariatkan kecuali dengan tiga syarat. Dipahamin ya baik-baik ya. Ini termasuk landasan pokok. Jihad menyerang itu tidak disyaratkan kecuali dengan tiga syarat. Dari mana pengambilan tiga syarat ini? Ini pengambilannya dari dalil secara umum dalam syariat. Sebagian masyarakat menulis satu risalah dan direkomendasi oleh banyak para ulama. Di antara merekomendasinya Syekh Rabi juga membaca risalah ini. Dan di situ disebut bahawa jihad itu yang bermakna jihad hujum tidak disyariatkan kecuali dengan tiga syarat. Syarat yang pertama harus ada imarah. Harus ada kepemimpinan. Harus punya pimpinan kaum muslimin. Sudah punya pimpinan. Syarat yang kedua punya wilayah kaum muslimin sudah punya wilayah kekuasaan. Ya. Syarat yang ketiga, punya rakyat. Punya bendera. Apa maksudnya punya bendera? Ya. Maksudnya punya kekuatan. Punya kekuatan. Ini tiga syarat. Perhatikan ini, tiga syarat ini. Nabi ketiga berada di Mekah, beliau tidak punya tiga syarat ini. Belum ada wilayahnya beliau. Beliau pimpinan kaum muslimin, tapi belum ada wilayahnya. Kekuatan belum. Ketika pindah ke Madinah, Beliau punya wilayah. Kaum muslimin punya kekuatan. Baru turun perintah untuk jihad melawan orang kafir. Ya ayuhan Nabi, harribil mu'minin al-qital. Wai Nabi, bangkitkan semangat kaum mu'minin untuk berperang. Baru turun setelah beliau mempunyai tiga perkara ini. Kerana itu kata para ulama, jihad menyerang orang kafir tidak disyariatkan kecuali dengan tiga perkara. Pertama harus ada pimpinan. Inilah yang diinginkan oleh imam berbahar di sini. Jihad itu bersama pimpinan. Bersama pimpinan. Kemudian yang kedua, harus mempunyai wilayah. Harus mempunyai wilayah. Kemudian yang ketiga, dia harus mempunyai raya, bendera, punya kekuatan. Punya kekuatan. Ya. <coughs> Baik, ini garis-garis dasar, prinsip-prinsip pokok di dalam masalah jihad. Kalau paham ini, akan terlihat orang-orang yang sekarang menggembar-gemborkan jihad-jihad, ya, tapi dia jauh dari makna jihad yang disebutkan dalam nusuf Al-Quran maupun Sunnah. Ya. Maksud orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar katanya. Ya. Pemberantasan tempat-tempat perjudian, perjinahan dan lainnya. Katanya ini jihad di sabilillah. Ya. Jihad di sabilillah. Nah. Maka dia terhitung kemana? Bentuknya. Terhitung kemana? Kalau masuk ke dalam bentuk Amar ma'ruf nahi munkar dan bentuk merubah secara umum ini kembalinya kepada pemerintah sebagaimana kita akan terangkan nanti. Iya. Kemudian akan nampak juga kelakuan orang-orang yang menegakkan melakukan penegakan bom di mana-mana. Iya. Nah, juga yang menegakkan bom misalnya di uh, apa? Di peristiwa 11 September itu. Iya masalah orang kafir ya semua dari kita kaum muslim benci sama orang kafir ya kan cuma kita harus tahu kafir mana yang boleh diperangi umat islam itu dididik untuk berbuat dengan adil ya bukan mengikuti hawa nafsu atau mengikuti semangat saja karena itu para ulama ketika terjadi kejadian 11 September itu tidak ada yang membenarkannya ya. semuanya memberi fatwa keras mengutuk perbuatan tersebut sebab melanggar persianat ya. Kemudian melanggar janji, dia kan masuk di negara orang, janji, ada perjanjian, kan begitu? Harus dia tak melanggar hal tersebut. Nah, ada perjanjian untuk mendapatkan keamanan, maka tak boleh dia melanggarnya. Kau muslimin adalah syukir. Ya. Namanya lagi dari fatwa para ulama, ya, dari Mubti Qadi Arabiya, dari Syekh Qadi Al-Fuzaniya, dari Syekh Rabi'iya, dan lainnya semuanya menyalahkan. Nah, Sampai Salman Al-Auda ya, ya. Salman Al-Auda Datang mungkin apa ya, Dia juga ikut menyalahkan ya. Juga ikut menyalahkan Tidak tahu kenapa lain Saat ini sekarang dia bisa lain Yang berbeda ya, Apakah kerana harus para ulama terlalu keras e, Mengingkari sehingga dia tidak bisa menentang Akhirnya ikut juga Wallahualam ya. Dan yang paling anehnya Jafar Umar Talib mendukungnya Ajib ya. Aneh bin Ajaib membenarkan hal tersebut dan menguji orang-orang yang melakukannya sebagai pemberani dan pahlawan. Wabillahi taufiqalal. Nah, ini masalah pokok. Sekarang kalau hitung jihad, masuk ke dalam jihad apa? Jihad membela diri, bukan dia membela diri, bukan dia diserang, dia dulu menyerang. Kalau dia dulu menyerang, pertanyaan, jihad menyerang harus ada tiga syarat. Mana pimpinanmu? Tidak ada pimpinanmu. Mana wilayahmu? Tidak ada wilayahnya. Mana kesehatannya? Ya. Bukannya manfaat yang dia dapat justru kaum, kaum muslimin di berbagai negara tertindas gara-gara ini. Tapi ini kan boleh melakukan peledakan bom di Indonesia ini. Kita tanya, mereka mengatakan jihad di sabilillah. Ya. Sekarang, dari sisi mana terhitung jihad? Jihad mudafaat? Ini menyerang orang kafir ya? Jihad mudafaat? Kalau mudafaat, Bukan kamu yang diserang, kamu yang dia menyerang. Berarti bukan jihad mudafah. Jihad hujung, sekarang siapa memerintah kamu? Siapa pimpinanmu? Mana wilayah negaramu? Mana kekuatanmu? Tidak Kalau begitu ini bukan jihad yang disyariatkan. Ini kaidah umum. Kalau seorang sudah tahu ini, dia akan bisa menilai banyak perkara. Ya. Seribu satu macam masalah diajukan kepadanya, dia paham kaidah di sini dalam masalah ini, insyaAllah akan jelas masalah tersebut. Dan yang paling aneh, yang saya tidak habis pikir waktu itu, ketika saya menjelaskan bahawa jihad melawan orang kafir, itu terbagi dua, ada jihad tujung dan jihad mudafa, ini dianggap syubuhatnya di Qurnaid. Ya. Hitam di atas putih saya dapatkan selebaran. Rapat Dewan Pembina. Nah, disebut syubat-syubatnya di Qurnaid, diantaranya membagi jihad terbagi dua, jihad tujung dan jihad mudafa. subhanallah masuk dalam jihad dan pembagian jihad sendiri tidak tahu. Bagaimana jadinya? Padahal pembagian itu pembagian yang masyhur. Kita dengar dari lidahnya Syekh bin Baz, dari Syekh Ibn Uthaymin, di kaset, kemudian uh, Syekh Mukbil. Tertera di dalam buku-buku para ulama. Cuma masalahnya prinsip memang harus dijaga. Al-ilmu qabla al qali wal amal. Seorang itu harus berilmu sebelum berucap dan beramal. Sebelum berucap dan beramal. Ya, karena itu sekali lagi berhaji dan berperang, berjihad bersama imam, mawi, berjalan bersama imam. Wassalatu Jum'ah khalqatun ja'izah. Dan solat Jum'at di belakang mereka adalah boleh. Iya. Para imam, kalau mereka yang mengadakan solat Jum'at, iya. Pemimpin uh, imamnya adalah imam kaum muslimin solat Jum'at, maka kita solat di belakangnya. Solat di belakangnya. Apakah imamnya bar maupun fajir, solat di belakangnya. Itu maksudnya. Ya. Ini masail-masail ini, pokok-pokok ini, ahli sunnah berselisih dengan ahli bila di dalamnya. Orang-orang rafirah, mereka tidak mau haji dan tidak mau jihad. Ya. Secara mutlak, tidak mau dipimpin oleh pimpinan sampai keluar pimpinannya al-ma'asuh, imam ke-12-nya. Yaitu Muhammad bin Abdullah al-Askari. Yang merupakan imam kedua belas. Mereka dalam jihad. Mereka dah melakukan jihad kerana itu katanya. Imamnya belum keluar. Okay. Imamnya belum keluar. Orang-orang khawarij sebaliknya. Mereka mengharuskan ada pimpinan yang khawarij baik. Bapak dan pimpinan yang bejas harus diganti. Okay. Ini orang-orang khawarij. Tapi ahli sunnah wal jamaah bagaimana sifatnya mereka wafatiyah. Berada di tengah-tengah antara dua kutub ekstrim dan menyekelekan. Ahli sunnah mengatakan, kata dia adalah pimpinan kaum muslimin, seorang muslim, maka haji, jihad, salat jumat berjalan bersama. Apakah dia adalah orang yang salih maupun orang yang rajin, panjang dia muslim, tetap berjalan. Ya. Tetap hal tersebut berjalan bersama imam tersebut. Nah, الهدي قرون ما اختلف رحمكم الله di zaman Hajjah bin Yusuf ya. kemudian banyak yang terhadirin yang sudah mengerti siapa Hajjah bin Yusuf Hajjah bin Yusuf salah seorang gubernur di pemerintahan Bani Umayyah yang dikenal dengan kebijakan dan kebengisan mungkin sebejak-bejak penguasa di zaman ini tidak ada seperti Hajjah bin Yusuf membunuh para ulama orang biasa dibunuh ulama ya Ya ratusan para ulama dulu sampai sebagian para ulama mengarang kitab khusus judulnya kitab Al-Mutawari. Kitab nama-nama ulama yang bersembunyi di zamannya Hajjaj bin Yusuf. Itu ya dicari memang. Termasuk Al-Hasan Al-Basri juga bersembunyi. Dari Hajjaj bin Yusuf itu. Yes. Ya. Pada saat musim haji, ternyata yang diangkat sebagai pimpinan haji adalah Hajjaj bin Yusuf. Ibnu Umar radhiyallahu taala dan para sahabat yang lainnya para kibar tadi ikut bersama dan mereka tahu siapa Hajjat bin Yusuf tapi memang prinsip ahli sunnah seperti itu ya. prinsipnya seperti itu sebab kapan keluar dari yang ini maka yang terjadi adalah kekacauan kerusakan di dunia kaum muslimin dan akhirat mereka nah ya. ini prinsip-prinsip syariah di dalam masalah ini baik Kemudian di sini yang berkaitan dengan masalah iman, hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan uh, masalah umum, itu kembalinya memang pada penguasa. Penegakan hudud, itu yang melakukannya penguasa. Sebagian menunjuk ijma di kalangan para ulama. Walaupun di Islam, Syekhul Islam di Mertemia, kelihatan ada ucapan beliau yang seakan-akan menyelisihi hal tersebut. Nah, tapi sebagian para masyarakat menjelaskan di Mertemia tidak memaksudkan seperti itu. Ya, dan saya baca juga dari eh, buku-buku uh, yang menjelaskan tentang masalah itu dari Ibn Taymiyyah juga diberikan kemungkinan-kemungkinan. Nah, sebab yang menegakkan sudut, yang menegakkan sudut itu adalah pemerintah. Adalah waliul amr. Sampai di dalam masalah uh, kunut. Ya. Di dalam masalah kunut nazilah. Ini termasuk masalah yang kita belum tulis di, di pembahasan kunut. Nah, kunut nazilah, ya. kunut nazilah, berdasarkan patwa Syekh Salih Fauzan, eh, Syekh Salih bin Abdullah al-Syekh, kunut nazilah itu harus, di, harus dengan izin pemerintah. Harus dengan izin pemerintah. Jadi kalau pemerintah menyarankan kunut nazilah, dilakukan. Ya. Kunut nazilahnya dilakukan. Nah, kalau tidak, maka tidak dilakukan. Ini kejadian kemarin terjadi di Saudi Arabia, tempat ramai. Jika eh, ribut-ributnya penyerangan Amerika, maka sebagian imam masjid melakukan kulit dan belum ada ide resmi dari pemerintah. Dan disampaikan hal tersebut kepada para ulama dan diikari dengan fatwa-fatwa yang disebutkan itu tadi. Dan setelah itu belakangan, yang keluar izin resmi dari pemerintah. Barulah kunut nazilah. Sebab ini kaitannya dengan masalah itu. Ya, dalam masalah kunut nazilah saja, kembali kepada pemerintah. Dalam fatwa para ulama. Nah, Wallahu Mustaan. Baik. <clears throat> Kemudian dikatakan di sini, Wayusan mibadah hasib tarakaat. Dan dia salat setelah Jumat, enam rakaat. Yaksilu bayna kulli rakaatain. Ia pisahkan antara dua rakaat. Maksudnya dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Begini. Hakada kala Ahmad bin Hanbal. Demikian dikatakan oleh Ahmad bin Hanbal. Kenapa ada pendapat enam rakaat salat sunnahnya setelah Jumat? Sebab ada dua hadis dalam sahih muslim. Satunya empat rakaat. Maksudnya tahu dalam hadis Abu Hurairah. Satunya lagi dalam hadis Ibn Umar. Dua rakaat dia lakukan, lakukan di rumah. Iya. Nah. Mungkin dari sini diambil pendalilan enam rakaat. Cuma Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi mengatakan bahawa uh, Adillah Maaf itu lebih tegas menunjukkan bahawa setelah Jumat itu hanya ada empat rakaat. Apakah dia lakukan di masjid atau di rumah? Apakah dilakukan di masjid atau di rumah? Yang sini masalah-masalah fikir. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Iya. Yeah dan uraiannya seperti yang saya katakan itu tadi memang ada sebagian yang berpendapat sebab ada dua nak haji itu empat rakaat dalam hadis Abu Hurairah Ibnu Umar melakukannya di rumah dua rakaat ya dia gabungkan empat rakaat di masjid dua rakaat di rumah yaitu enam rakaat di dipahami tapi ini kayaknya ada bentuk lingkari juga kayaknya Syekh Talal tadi juga menyalahkan yang merinci seperti itu dan yang dikuatkan oleh Syekh Abdullah Al-Rajidi menarik empat rakaat Apakah dilakukan di rumah maupun di masjid? Ibnu Umar melakukan di rumah mungkin itu bagian dari empat rakaat tersebut. Bagian dari empat rakaat tersebut. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah dalam poin yang ke-33. Kata beliau wal khilafatu fi Quraisy ila ayyan zila Isa bin Maryam alaihi salam dan khilafah itu pada Quraisy sampai turun Isa bin Maryam alaihi salam. Khilafah itu adalah kepentingan umum untuk seluruh kaum muslimin. Beda dengan al-imarah. Kalau al-imarah adalah pimpinan, mungkin satu iklim, satu negara dan seterusnya. Ya. Tapi kalau khilafah ini identik sebagai pengganti Rasulullah memimpin seluruh kaum muslimin. Maka khilafah itu khilafah letaknya pada orang-orang Quraisy. Kalau dia dari keturunan dari suku Quraisy naik menjadi pemimpin seluruh kaum muslimin maka dia namanya khalifah. Dia namanya Khalifah. Ya. Kita halik. Kerana itu Abu Bakar, Umar, Osman bin Affan, Ali bin Abi Talib. Semuanya Khalifah. Semuanya Khalifah dan semuanya Quraisy. Dari Ali Quraisy. Nah. Dan telah sabit hadis-hadis. Yang kata Hadith Ibn Hajar. Hadithnya datang dari belakang orang sahabat menunjukkan bahawa al-khilafah itu di Quraisy. Khilafah itu dipegang oleh orang-orang Quraisy. Nah, khilafah dipegang oleh orang-orang Quraisy. Isa bin Maryam AS. Kenapa dikatakan sampai turun Isa bin Maryam? Yaitu sampai keluarnya Imam Mahdi. Sampai keluarnya Imam Mahdi itu akhir silapah juga. Itu akhir silapah. Nah, setelah itu tidak lagi. Kita habis? Iya. Dan turunnya Isa bin Maryam, ini salah satu dari tanda hari kiamat yang besar. Yang pertama dari tanda hari kiamat, keluarnya Imam Mahdi. Pertama, setelah itu, keluarnya Dajjal, Setelah keluarnya Dajjal, maka turunnya Isa bin Maryam. Iya. Setelah turunnya Isa bin Maryam, keluarnya Ya'jud dan Ma'jud. Ya, ini empat tanda apa berjalan secara berurut-urut, berturut-turut berjalan. Kemudian setelah itu datang Dukhan, atap yang akan memenuhi langit dan bumi. Nah, yang membuat uh, eh, hutan Demam orang-orang yang beriman, ada orang-orang kafir tersiksa dengannya. Ya. Kemudian disebut kejadian di hari akhir zaman, hilangnya Al-Quran dari tidak ada orang yang menghafalnya. Ya. Kemudian dari uh, apa namanya dari mushaf-mushaf. Kemudian uh, tanda hari kiamat setelahnya terbitnya matahari dari arah barat. Kemudian keluarnya binatang dari keluar dia binatang disebut binatang itu keluar dari masjid uh, eh, masjid Nabawi keluar. Binatang keluar dan berbicara kepada manusia. Ya. Dan terakhirnya, tanda yang sepuluh adalah keluarnya api yang sangat besar sekali dari kota Aden, ya dari kota Aden dan mengirim manusia kepada Mashar, mengirim manusia kepada Mashar. Nah, ini kota Aden, salah satu kota di Yaman. Kalau dilihat dari sisi uh, geografi itu apa namanya uh, kota ini bisa berarti di bawahnya mungkin tidak ada kemungkinan kalau dilihat dari geografinya tetapi menurut pemeriksaan sekarang lagi ada sesuatu yang bergejolak sangat dahsyat di bawahnya nah nasallahu salam wa salafi baik kita lihat di sini dikatakan dalam poin yang ke 34 kata Imam Al-Barbahari rahimahullah wa man kharaja كتب لي ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي وقد شق أطى المسلمين وخالف الآثار وميتته ميتة وميتته ميتة جاهلية Dan barang siapa yang keluar terhadap imam dari imam kaum muslimin, maka dia adalah khariji. Dia adalah orang khawarij. Wa qad syaqqa muslimin. Dia telah mematahkan tongkatnya kaum muslimin. Ibaratkan kaum muslimin satu tongkat. Eh, satu pimpinan. Dia keluar, dia patahkan tongkatnya kaum muslimin. Wa qalat al-athar. Dia menyelisi al-athar. Maksudnya menyelisi hadis-hadis yang memerintah untuk taat kepada pemerintah. Wa mitatuhu mitatun jahiliyah dan matinya dia dihitung sebagai mati jahiliyah. Matinya dihitung sebagai mati jahiliyah kata beliau, kita gabung ya, di poin berikutnya. Kita akan bersyaratkan eh, sekaligus. Kata beliau, wala yuhillu kitabu syaitan. Dan tidak halal. Memerangi pemerintah. Wal khuruju alaihi. Dan melakukan khuruj. Keluar terhadap mereka. Wa injaru. Walaupun mereka melakukan batas. Walaupun mereka sewenang-wenang. Wa injaru. Wadhalika maulu Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam li Abi Darri. yang hal ini adalah sabda Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Dzar Al Ghifari. Ya. Isbir wa in kana abdan habasyian sabar lakum wa lakum memimpinmu adalah budak habasyi. Wa qawluhu lil ansar dan sabda Rasulullah kepada al ansar Isbiru hatta talqawni ala al-hawd. Bersabarlah kalian sampai kalian menjumpai saya di al-hawd. Di al-hawd. Ya, maksudnya sampai nanti hari kiamat ya. Tersebut Al-Hawd. Ini kita beli walaih saminat sunnah kita al-sultan. Dan bukan dari sunnah memerangi pemerintah. Aina fihi fasadat dini wa dunia. Sebab di dalam memerangi pemerintah, itu ada kerusakan agama dan kerusakan dunia. Kerusakan agama dan kerusakan dunia. Baik. Dalam dua poin ini, Imam Al-Bartahari rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang wajibnya taat kepada pemerintah. Tidak boleh kuruj, keluar dari kekuasaan pemerintah. Siapa yang keluar maka dia dianggap sari. Iya. Dan melakukan berita terhadap pemerintah, di dalamnya adalah kerusakan. Pada dunia kaum muslimin dan agama mereka. Terus itu, sebagian para ulama as-salaf berkata, 60 tahun dengan imam yang baik itu lebih baik daripada satu malam tanpa imam. Ya. 60 tahun dengan imam yang baik lebih baik daripada 60 ada dari lebih baik daripada satu malam tanpa imam. Satu malam tidak ada pimpinannya, tidak ada yang mengatur manusia. Maka terjadilah berbagai macam kerusuhan, perampokan, perzinahan, kemudian melanggar hak kaum muslimin, melanggar hak manusia lain. Tapi pemerintah, walaupun pemerintahnya zalim, tetapi tetap peraturan ada. Hal-hal yang mengatur maslahat umum ada. Tapi, ya. Ini itu harus diketahui. Bahawa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini betul-betul di atas hikmah dan rahmat baik kaum muslimin sebagai taat kepada pemerintah. Dan telah terbukti dalam sejarah. Semua orang yang melakukan sudaita terhadap pemerintah tidak ada yang kembali kecuali dengan kesengsaraan, kerugian, pertumpahan darah di tengah kaum muslimin. Bukan sejarah dari awal sampai sekarang tidak pernah ketemu. Orang yang melakukan sudaita terhadap pemerintah muslim mendapatkan kebaikan di belakangnya. Di negeri Andalus, kisah lebih menajibkan lagi. Ya. Ulama banyak. Mereka melihat kemungkaran pemerintah sebagai ulama ini. Ya. Bikin perkara-perkara yang menjerut ingin berlepas diri dari kekuasaan pemerintah tersebut di zaman, ter di zaman itu. Betapa yang terjadi? Orang-orang yang di negeri tersebut semuanya dibunuh. Ya. Ulama yang dulu, mulai dari ulama yang semuanya dibunuh. Ya. Dan hampir saja seluruh penduduk negeri itu mati dibunuh. Hukumnya sudah seperti dari pemerintah. Rai mereka mereka ingin melepaskan diri. Sampai mereka memberikan sumpah, yang memberikan janji tidak akan berubah diri. Ya, semuanya kembali seperti itu. Nah, kami kehendaknya seorang tahu bahawa prinsip agama, kalau kita berpegang dengan sabda Rasulullah, kebaikan insyaAllah akan di belakangnya. InsyaAllah Ta'ala kebaikan di belakangnya. Walaupun hal tersebut sudah kita rasakan, ya, langsung kita rasakan atau kita akan rasakan insyaAllah ta'ala pada waktu yang mendatang. Nah, demikian harusnya setiap muslim. Maka di sini dikatakan, وَمَنْ خَرَجَ عَلَى إِمَامٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ Siapa yang keluar? Ya. Dari imam. Dari imam kaum muslimin. Fahuwa khariji. Maka dia adalah khariji. Khariji ini sebab kepada khawarij. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiya. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari busur. Iya. Seperti itu. Orang-orang khawarij disifatkan. Maka dia adalah khawarij. Ada syakka asal muslimin. Dalam mengatakan tongkat kaum muslimin wa qalat al athar dia memiliki athar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mitatuhu mitat jahiliyah dan matinya adalah mati jahiliyah terhitung sebagai mati jahiliyah iya adillah tentang wajibnya taat kepada pemerintah itu sangat banyak sekali sebagaimana yang telah kita sebutkan dari ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hadis yang saya belum sebutkan tadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata beliau, "Al Masjid Sama wa Taat atas seorang untuk mendengar dan taat di mahabbah wa fi makari pada apa-apa yang dia suka, apa-apa yang dia benci." illa ayyumara bi ma'siyah kecuali kalau dia diperintah melakukan maksiat pada sam'a wa la ta'ah maka tidak ada mendengar dan tidak pula taat. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a min amrihi syai'an yakrahuhu falyasbir." Siapa yang melihat sesuatu dari pimpinannya yang dia tidak senang, maka hendaknya dia bersabar. Dan dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalian tunaikan hak mereka." Adapun hak kalian, maka mintalah kepada Allah. Jika kalian minta kepada pemerintahan yang diberi, maka hak kalian, kalian minta kepada Allah. Adapun hak mereka, kalian tunaikan. Hak mereka. Hak penguasa. Terhadap kalian. Kalian tunaikan. Iya. Ini adillah yang menunjukkan pokok ini. Prinsip pokok ini. Kurus terhadap pemerintah, itu dengan tiga perkara. Dikatakan dia kurus terhadap pemerintah. Dan setiap bagian dari tiga perkara ini uh, disebutkan oleh para ulama, disebutkan oleh ahlul ilmu. Yang pertama dikatakan kurus, yaitu tidak membayar pemerintah tersebut, tidak meyakini wajibnya taat kepadanya, membolehkan kudeta terhadapnya. Dikurus. Nah, Ya. Kemudian yang kedua, yang juga dikatakan kurus terhadap pemerintah, nah ini yang uh, maksud secara akal yang diinginkan, yaitu keluar terhadap pemerintah dengan senjata mereka. Maksudnya melakukan kudeta terhadap pemerintah. jenis perut. Satunya dengan ektikat, yang pertama dengan keyakinan, yang kedua dengan amalan. Ya, kan? yang pertama tadi dia tidak membiaknya, tidak meyakini wajib taat. Ya. Dia meyakini bolehnya keluar kudeta. Ini dengan keyakinan perutnya. Dan kedua perut dengan amalannya, amalannya langsung melakukan kudeta. Dan yang ketiga ada yang menambah yang ketiga. Dan ini disebut ada Sheikh Ibn Taimin dalam sebagian fatwa beliau dan juga disebut oleh Syekh eh, Saleh uh, Sadlan dalam sebagian rasail beliau bahawa perut itu juga kadang dengan lisan ya. kadang dengan lisan bahkan kadang dengan lisan lebih berbahaya ya. nah sebab perut dengan saiz itu asalnya dengan lisan asalnya dari lisan tapi tentunya lisan ini ada yang dihitung sebagai perut, ada yang tidak dihitung. Jadi butuh diberi bawah yang baik. Ya. Nah, ini bentuk perut terhadap pemerintah. Dan seluruh jenis ini dianggap perut terhadap imam atau muslimin. Ya. Dan itu para ulama salaf dahulu, kalau mencipatkan seorang dengan pemikiran khawarij, kalau membuka buku-buku biografi rawi, itu sekarang disebut dengan dikatakan ini fulan ada pemikiran khawarij, kuat khawarij. Atau dikatakan fulan yara as-sayf. Ya. Fulan yara as-sayf. Apa artinya yara as-sayf? Fulan berpendapat bolehnya pedang. Apa maksudnya? Ya, berpendapat bolehnya pedang. Berpendapat bolehnya pedang. Nah, ini kalimat as-sayf melihat as-sayf di kalangan para ulama dahulu ini punya dua makna. Ya, perhatikan ini ya, ini termasuk dasar pokok. Supaya paham apa yang diinginkan yang suruh. Yang dikatakan suruh itu keluar dengan senjata menghadapi pemerintah saja. Enggak. Bukan cuma itu suruh. Ya. Jadi katakan oleh ulama, seorang rawi misalnya dikritik dan dicela, ditinggalkan hadisnya. Dikatakan pulang hada yara as-sayf. Dia melihat as-sayf. Saya rawi banyak orang di zaman Imam Ahmad ditahdir oleh beliau dan kaum muslimin menjauhinya kerana ucapan Imam Ahmad ini pula ya ra'asai. Melihat pedang. Nah, Sufyan al-Tawri lewat di kuburan yang orang lagi berkumpul sedang menguburkan jenazah Al-Hasan bin Salih bin Hayy. Seorang ahli fikir yang terkenal. Ya. Maka Sufyan diminta untuk mensolati jenazahnya. Sufyan hanya berlalu saja. Tidak mau mensalati. Ya. Kenapa? Salih bin Hasan eh, Al Hasan bin Salih bin Hayy sebutkan dalam biografinya karena yara as-sayf. Ada sedikit dia melihat as-sayf. Dari salah satu pendapatnya melihat pedang. Ya bolehnya menggunakan pedang. Nah, ini kalimat yara as-sayf harus kita tahu apa maknanya. Ya. Supaya kita tahu yang dicerca oleh para ulama itu apa. Ya ra'at saif itu maknanya yang pertama, dia melihat bolehnya keluar terhadap seluruh pemerintah secara umum. Akan keluar dengan lisan, dengan tangan, ya. Ataupun akidahnya seperti itu, keyakinannya seperti itu. Ini dianggap perut, ya ra'at saif. Nah, kita habis. Dan ya ra'at saif, jenis yang kedua, ini penting, dilihat. Yaitu dia melihat bolehnya membunuh orang tertentu apabila sabit menurutnya telah tetap menurutnya orang ini kafir atau murtad. Jadi dia mengatakan boleh saya bunuh dan tidak dia serahkan perkaranya kepada pemerintah. Artinya kalau ada murtad, ada orang kafir, orang murtad kan dikatakan man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya bunuhlah orang tersebut. Ya kan? Nah, maka kata para ulama, kata para ulama, orang yang seperti ini juga ada orang murtad misalnya orang kafir, dia memandang boleh dibunuh, tidak diyakinin pemerintah, walaupun tidak diserahkan kepada pemerintah, ini juga dianggap melihat aksi. Dianggap juga melihat bolehnya pedang. Pahami? Ini masuk semua dalam kategori? Tidak. Ya. Perhatian. Kalimat Abu Kilabah Abdullah bin Zain al-Jarmi rahimahullah. Beliau berkata, Ma min qawmin ibadada'u bila'atah illa wairau as-sayf. Tidak ada pun, tidak ada satu kaum pun yang melakukan bid'ah kecuali nanti ujung-ujungnya pasti dia melihat bolehnya ada as-sayf, bolehnya kudeta. Dengan detik ini, apakah kudeta secara umum pemikirannya tidak meyakini atau langsung melakukan dengan fisiknya atau dengan lisannya ataupun berkeyakinan seperti bolehnya membunuh orang kafir tanpa menyerahkannya kepada pemerintah. Ini asal bid'ah semuanya masuk ke sana. Dan cari muktadi manapun kecuali sifatnya ini seperti yang dikatakan oleh Abu Kilab. Seperti itu keadaannya. Ya, karena ini pasti melihat bolehnya kurus terhadap pemerintah. Nah,